الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani صلى الله عليه وسلم wasallam tukiendeleza darsa yetu ya asubuhi kitabu cha Tuko katika swali ya pili ama jambo la pili ambayo mwanadamu anafaa kujua. Yayo ni maarifa tu dini lislami bil adilla kujua dini ya Kiislamu kwa dalili. Tukaanza kuzungumzia Uislamu iko na daraja tatu. Daraja ya kwanza ni alislam ya pili tumesema ni aliman ya tatu tukasema ni alihsan tukazungumzia Uislamu na tuko katika aliman tukasema iko na arkan ama nguzo sita, tukazungumzia nguzo tano, tumebakisha nguzo ya mwisho ambayo ni al iman bil qadar. Al-iman bil qadar ni nguzo miongoni mwa nguzo za iman Imani yako haizi timia mpaka uwe na mpaka uwe naamini qadar, yale ambayo yanakupata katika dunia ya khairi na ya shari yote Allah subhanahu wa ta'ala ameyajua na ameandika kabla hajaumba mbingu na ardhi na shari peke yake mahd la yunsabu ila Allah yani haiegemezwi kwa Allah kitu shari sababu kitu inaweza kwenye dhahiri yake unaweza ona ni shari lakini khairi na ni neema kwako sura yake ukiangalia unaona ni shari lakini ndani yake kuna khairi ndio maana haufai kusema hii shari imetoka kwa Allah ama jambo la shari kuegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na dalili yake inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Allah subhanahu wa ta'ala anasema kila kitu tumeumba na qadar almartaba athalitha ama daraja ama martaba ya tatu ni alihsan alihsan maana yake ni nini huwa qala almuallif rahimahullah wa huwa an ta'budu Allah ka'annaka tara alihsan ni huwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona hii inamaanisha nini? Unamwabudu yani ibada yako iwe ya juu, ya hali ya juu, ibada yako iwe strong, yani unamwabudu kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mbele yako anakuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara, kama humuoni Allah subhanahu wa ta'ala, hakika yeye anakuona. Kumuona Allah subhanahu wa ta'ala duniani eh, ni mustahil, haiwezekani. kama Musa alayhi salam nabiyullah Musa alijaribu kumwona Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala arini anzur ilaik ni nataka nikuone Musa alimwambia mtume Allah subhanahu wa ta'ala nataka kukuona Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia lan tarani huwezi niona angalia tu hiyo mlima Allah subhanahu wa ta'ala tajalla liljabal yani alijionyesha kwa jabali jabali ikasagika na ika ikaisha kabisa hapa mtuma mtume Musa alayhi salam akazimia kuona tu athari ya jabali na ukubwa wake vile imekuwa baada ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kumuona Allah subhanahu wa ta'ala duniani haiwezekani, lakini katika akhira waumini walioamini Allah subhanahu wa ta'ala wanamuona Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio aqida ahlus sunna wal jamaa iko katika ziko dalili mingi za sunna na za Qur'an pia vile vile. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu Yunus lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, wale ambao wameamini Allah subhanahu wa ta'ala watapata pepo na ziada. Ziada ni nini? Watu wa tafsiri wanasema hiyo ziada ni anadharu ila wajhi alkarim, yani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile vile tena siku ya Ijumaa ndo imeitwa siku yaumu almazid. sababu gani? ni siku ambayo siku ya Ijumaa siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusanya watu wa pepo wote katika kiwanja fulani hivi ina wanakusanywa wanaenda kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanasema pia watu wanakuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ile kiwango ambaye kadri wewe unakuwa karibu na imam siku ya Ijumaa katika kukaa ndo kadri unakuwa na karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala yawmul mazid siku ambaye ni siku ya kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wa pepo Kwa hivyo kuamini uh, kumwona Allah subhanahu wa ta'ala akhirani ni miongoni mwa imani وهو أن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه ومعبود الله سبحانه وتعالى كان كوانبا ونمونا فإن لم تكن تراه فإنه يرى كما أموني يي أنكونا إنه يراكم يعني الله سبحانه وتعالى أنا أنا katika kila hala usiku wa mchana yara an-namra uh, as-sauda fi lailati dhalma yani anaona chungu ile chungu ndogo kabisa katika usiku wa giza juu ya mawe ambayo ni nyeusi kabisa dalili inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun allah subhanahu wa ta'ala ako pamoja na wale ambao wanamuogopa allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao wanafanya mema watawakkala ala alazizi arrahim, yegemea Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye nguvu, mwenye rehma, ambaye anakuona pindi unaposimama katika sala, wakati unasujudu pia. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasikia na anajua. Wadaliluhu min sunnah, na dalil katika sunna ya hizo vitu ambavyo tumezitaja sahi, uh, alislam aliman wal-ihsan. Hizo darajat tatu za imani ama za dini, dalili yake ni hadith ya Jibril, hadith maarufu حديث جبريل المشهور عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث كما يمبوكليون عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمسيما بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم pindi tulipokuwa tumekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam Umar anasema tulikuwa tumekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam itala alaina rajulun ghaflatu mtu katokeza mtu kama huu sifa yake ni shadidu bayadhi thiyab anasema nguo yake ni nyeupe sana haina athari ya vumbi kabisa shadidu bayadh shadidu sawadi sha'r na nywele yake ni nyeusi kabisa haina athari yoyote ya mtu ambaye ametoka katika safari wala yura alayhi atharu safar yani hala hana athari ya mtu ambaye ametoka safari wala yaarifuhu minna ahad, na moja katika yetu hakuna mtu ambaye anamjua mtu kama huyu. Mtu ameingia msikitini akakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu kama huyu sifa yake ni nguo yake ni safi kabisa, nywele yake ni safi na wala hajulikani hapa. Kwa sababu gani ametaja hivyo? Kwa sababu mtu kama huu lazima atakuwa ametoka safari na ukimwangalia hana athari ya safari, kwa sababu hiyo wakati si kama sahihi, watu wanasafiri na mafarasi na mangamia, na ukipanda hizo lazima u, uwe unapatwa na vumbi, athari ya safari. Na Umar radhiallahu anhu anasema mtu kama huyu amekuja ameingia msikitini hajulikani, pamoja na hiyo na nguo yako nguo yake hana haina athari ya safari. Fajalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, paka akakaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akaegemeza magoti yake mawili ومغوت امتومي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه اكيكا مكونا ياكي جويا باجا يمتومي صلى الله عليه وسلم بعد كويكا ايفو اكاموانبيا وقال يا محمد ايوه محمد اخبرني عن الاسلام نيامبيه خباري نيباتي خباري او اسلام ويبو فقال تومي صلى الله عليه وسلم اكاموانبيا أن تشهد أن لا إله إلا الله wa anna Muhammadar Rasulullah, wewe kumshuhudia kwamba hakuna mola apasai kuabudia kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, watukima salah, na wewe kusimamisha sala, wa watutia zaka na kutoa zaka, watasuma Ramadhan na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, watahujja albayt, na wewe kuhiji wakati wa hija ukiwa na uwezo, in istata'ta ilayhi sabila, ukiwa na uwezo wa uwezo wa kuhiji Qala sadaqta mtu kama huyu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, umesema kweli. Faajibna lahu Umar radiyallahu anhu, anasema tumeshangaa kwa sababu mtu amekuja amekaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anauliza kana kwamba ajui na akimaliza akijibiwa anasema sadaqta umesema kweli. Hii inaonyesha kwamba mtu kama huu anajua na tena usulubu, na tena usulubu ambaye yeye ametumia ni usulubu ya mtu ambaye ajui kwa sababu mara mingi Mtume sallallahu alaihi wasallam akikaa na sahaba yake wale mabedui wale ambao wametoka ushambani walikuwa wakikuja hawasemi Muhammad hawasomi hawasemi Rasulullah hawasemi mtume walikuwa wanataja wana, wana, wana jina jina lake wanasema ya Muhammad huyu pia hivyo hivyo akakuja akamwambia ya Muhammad akhbirni anil islam niambie kuhusu Uislamu sasa baada ya kuambiwa akasema sadaqta umesema kweli Umar radhiyallahu anhu anasema tumeshangaa kwa sababu anauliza kana kwamba ajui na anasema umesema ukweli kana kwamba anajua qala akhbirni anil iman akauliza swali ya pili akhbirni anil iman niambie kuhusu imani qal tume sallallahu alayhi wasallam akamjibu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharri wewe kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika yake na vitabu vyake na mitume yake na siku ya kiyama na qadar ya khair na ya shari yote qala afa akhbirni anil ihsan niambie kuhusu ihsan hiyo ni swali ya tatu ambaye anamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam qala an ta'budu Allah wewe kuma Allah mtume sallallahu alayhi wasallam amemjibu akamwambia an ta'budu Allah ka'annaka tarahu wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona fa in lam takun tarahu fa innahu yara, kama humuone Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. akamuliza tena qala fa akhbirni an saa, hebu niambie kuhusu saa ama kiyama, kiyama itakuwa lini? Qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. tumi sallallahu alayhi wa sallam kama ambia mwenye kuuliza na mwenye anaji anaulizwa katika hiyo ni sawa, yani mimi sijui zaidi yako, wewe pia ujui zaidi yangu hakuwa mwenye anaulizwa mjuzi kuliko mwenye kuuliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu hivyo. Faqala fa akhbirni an amarati, basi niambie alama yake, alama ya kuonyesha kiama imefika ama imekaribia. Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia antalida al-amatu rabbataha, ni mama kuzaa mtu ambaye atakuwa sayyid wake. Sayyid wake vipi? Anaweza kuwa Maulama hii wametafsiri tafsiri mingi sana. Miongoni mwa hizo tafsiri wametafsiri nayo ni mtoto anafanya mamake kama mtumwa wake, anamtuma vile anataka, anamamrisha vile anataka, ananyanyasa. Hiyo ni miongoni mwa tafsiri ambao maulama wametafsiri nayo. Hizo ndo alama za kiyama. Sasa tunaona wengi sahihi wa antara alhufata, na wewe kumuona kuona watu ambao wanatembea bila viatu alurat wanatembea bila nguo alaala wale ambao ni mafakiri hawana mali ria ashai watu wa kuchunga mambuzi yatatawaluna fil bunyan utaona watu kama hawa asili yao zamani walikuwa unaona wanatembea bila viatu wanatembea bila nguo ni mafukara wenye kuchinja wenye kuchunga mbuzi watu kama hao wanashindana katika kujenga manyumba makubwa makubwa hiyo ndio alama za kiyama qala famada mtu kama huyo akaondoka alipoondoka falabithna maliyan Umar radiyallahu anhu anasema tukakaa muda katika riwaya nyingine wakakaa kama siku tatu hivi faqala ya Umar Allah subhanahu mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ewe Umar atadri mani sa'il je unajua yule mtu ambaye amekuja akauliza hizo maswali ulna allah wa rasuluhu a'lam mtume Allah na mtume wake ndio anajua akamwambia akamwambia hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum huyu ambaye amekuja akauliza swali kama hizo ni Jibril alikuja kuwafunza dini yenu kwa hivyo hizi dalili ya iman na Islam na ihsan ni hii hadith maarufu hadithi ndefu kuna mafunzo mengi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa watu ambaye wanasikia na wanafuata wanafuata subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk